Тільки при поясі висів довгий важкий меч, у руці якого червонів рубін завбільшки з лісовий горіх та кривий східним філіграном прикрашений ніж. Обшитий багром плащ Великого князя покривав зброю простого гридня дружинника. князь вибирався в якийсь дальший пат та ховався з цим. Увійшов, скинув з плечей плащ і склав на грудях могутні рамена, на яких виступили грубезні вузли м'язів. Рогніда склонила голову але не віддала приземного поклону, поклону належного володареві. Випрямилася увесь ріст і сміло глянула в очі Володимира. Його брови стягнулися грізно, коли заговорив до неї. Не віддаєш належного поклону, Рогнідо, сказав низьким голосом, гамуючи, гнів. Не віддаю, бо не знаю, кого вітаю. Чи мужа, чи князя, чи суддю, чи ката. Ах, то ти з цього боку починаєш. Накликуєш на себе мій гнів. За ніч він уже досить вигорів, наче покинене пастухами багаття. Навіщо ти докладаєш до нього дров? Рогніда гордо підняла голову. У полумі йому спелю згине весь світ, боги, люди, велетні. Тільки дурень тікає від долі, тільки боягуз лякається її. Я дочка і внука вікінгів, сама викликаю її. Твій удар це удар жорстокої долі. Я жду її, бо знаю, що помста теж записана у майбутньому таємничими руками. Хто побиває безрідних, той нехай сподівається помсти від безіменних. На Володимирі не видно було враження промови, він тільки любувався пишною появою чудової жінки. Проклятий нехай буде той, хто задумав насильно добути любов жінки, крикнув гнівно. Піднесена рука рогніди впала, і зачудування відбилося на її лиці. Насилою ніколи, тільки силою, відповіла мимохідь. У тобі, Рогнідо, не було любові, нема її, а тепер бачу, що й ніколи не буде. Ти холодна, як скандинавські фьорди. Нема в тобі ні іскорки святого вогню, який гріє людські серця, нема, а є тільки впертість, мов та гранітна скала високого фєльду, мов топори твоїх предків. Рогніда відчула, що так промовляє не князь і не суддя, ні Володимире, ні одне, ні друге. Коли ти в Половецькому остроді казав убити мого батька Рогволода, я повзала біля твоїх ніг, як собака, в якої забирають щеня. Ти підняв мене, засміявся, поцілував при всіх і сказав Не журися, рогніду, не прохай уже пізно. Ах і справді було запізно, але той сміх, меч, який розтяв колись тіло Фафніра, не був такий гострий. Це ти був упертий, Володимире, ти бажав помститися за образу. Ти кажеш, що я холодна, мов крига. Так, ти холодна. Скільки разів я приходив до тебе і просиджував біля тебе до ранку. Ти ніколи не проявила мені хоч дрібки чуття. Всі жінки приймали мене раду, як земля промені сонця даж Бога. Ти одна не змінилася при мені. Ти одна. Князь розняв руки, лице його почервоніло, великі темно сині очі зайшли ніби мрякою. Рогніда усміхнулася. Але її усміх був справді холодний, наче крига. І це, Володимире, назвав ти холодом. Таке може сказати тільки чоловік, що не питається про душу своєї жінки. Будь у мене на лиці боляк, хто знає, чи я не носила б дров та води в одрину для інших красунь твоїх рабинь. Але в дочки Рогволода є душа і багато сили. Вона піддається насиллю, але не ломиться. Погадай, що було б, якби я так уміла сховати при собі в руках ножа. Тремтиш? Ні, ти не з тих, що бояться. Ти не віриш у моїх богів. Ти, певно, запитаєш мене, чому я цього не вчинила, про що так гарно говорю. Чому? Бо я не холодна, я не крига, а людина. Скільки разів я хотіла піддатися любовному поривові, стільки разів перед очима в кривавій мряці Ввижалася мені зрубана голова Рогволода. Рогнідо, мовчи. Я стою перед воротами ні Ніфльгаєму і не хочу слухати твоїх залицянь. Між нами кров, кров на твоїх руках і всюди. Володимир зблід, я не прийшов тебе карати. Я нагадав собі ту хвилину, коли збудився негайно із сну і побачив тебе з ножем над моїм ложем. І тоді здавалося мені, що коли дарую тобі життя, то заплачу за цей лиховісний вчинок молодика у Полоцькому острозі. Але бачу, що помилився, Рогнідо, між нами кров, це правда. Є така, яку пролив я, але є й така, яку ти бажала пролити. Але є ще й дитина. Забудь про богів твоєї родини. Вони, як ті привиди, яким простий тупоумний мужик дав подобу ідолів. Богів Рогнідо нема, вір мені. Є сонце, грім, вода, земля, дерева, тварини, люди. Людина почитає тільки те, чим сама живе. У нас дитинка, Рогнідо. Невже ж вона не вирівнює між нами згоди? Очі Рогніди заблищали тріумфом. Нема шляху через батьківську кров. Дитинка, кажеш, не будь вона моєю, вже давно порозтягали б її собаки по острозі, але у неї не твої риси, Володимире, а Рогволода. Князь відскочив, мов ужалений гадюкою, а глуха лють опанувала його, та сама, яка колись находила на Святослава, витягнув руку, щоб ухопити рогніту за волосся та кинути її до своїх ніг,